بسم الله الرحمن الرحیم بی مقدمه وارد بحث اصول فقه می شوید اصول فقه همچنان که از کلمه اصول فقه مشخص است یعنی اصولی برای فقه مضاف مضاف الیه اصول مضاف شده به چی به فقه یعنی آقا این اصولی که ما میخونیم اصول چه هستن یعنی فقه بر اینا بنا شده اینا اصل فقه هست اصل همون چیزی رو میگن که چیزی دیگر بر اون بنا شده باشد اصل ساختمان چی رو میگن اصل ساختمان رو میگن رو میگن فونداسیونش رو میگن به قول انگریز ها خب اینو میگن اصل فقه که خب ولی خب اگر به صبرید خود کتاب چون کلمه اصول فقه تعریف میکنند دیگه نیازی نیست که تکرار مکررات بشه میگه تعریفو هو این هو به اصول فقه برمیگردد تعریف اصول فقه اصول الفقه به اعتبارین. اصول فقه از دو جهت تعریف میشه یکی کلمه اصول فقه با هم در نظر میگیریم یکی اینکه جداگانه بیایم اینو تعریف کنیم یعنی اصول و جداگانه بیایم تعریف کنیم فقه جداگانه تعریف کنیم ها چون دو تا کلمه هم دیگه اصول فقه یک کلمه مرکبه از اصول و فقه ما اصول فقه به اعتبار دو جزش تعریف کنیم خب اون موقع اصول تعریف دیگه ای داره فقه تعریف دیگه میگه یعرف به اعتبارین با دو اعتبار اصول فقه چی میشه تعریف میشه اول به اعتبار مفرده به اعتبار دو مفردش به اعتبار مرکبش نه مرکبش اصول فقه که میگیم آقا اصول فقه علمیه با این تعریف اما به اعتبار دو مفرد یعنی اصول و فقه اصول یک تعریفی داره و فقه یک تعریفی به اعتبار به اعتبار کلمه اصول و کلمه فقه کلمه اصول رو تعریف کنیم و کلمه فقه رو اصول یک مفرده فقه هم مفرده با هم که جمع میشن میشن مرکب دیگه فالاصول الان داره اصول به شکل به تنهایی معنی میکنه فالاصول اصول جمع اصل جمع اصل می باشد و هو و اصل ما یبنا علیه غیره آن است که چیزی دیگر بر او بنا شود این مای اصول است هو برمیگرده به اصول میگه اصول ما یبنا آن هست که یبنا بنا می شود علیه بر آن یعنی بر اون اصل غیره چیزی دیگه و من ذالک اصل الجدار هو اساسه از همین هست اصل دیوار اصل دیوار همون اساسش هست اصل دیوار همون چیش هست؟ بله اساسش فونداسیونش آره اونجا من برای شما اصول توضیح میدم و اصل شجرتی الذي يتفرع منه اغصانها اصل درخت کدوم کدوم قسمتشو میگن همونی که شاخه ها از اون جدا میشن اون میگه اصل درخت بله قال الله تعالى الله تعالى فرموده الم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء این هم یک نوع خوندن است حالا اگر ما اینو تجویدی بخونیم اون موقع باید رعایت کنیم اظهار اخفاء و ادغام ها رو که ما آرام آرام خوندیم متاسفانه رعایت نکردیم خب خبر بده چطور مثال زده است پروردگار مانند مثال کلمه پاک را که کلمه پاک به مانند درخت پاکی هست که اصل اون درخت ثابته ولی فرعش در آسمان پخش و پراکنده است این اصل درخت رو گفت اصل درخت همون تنهش پس شما اصل رو فهمیدید اصولی که میگن اصول فقه مفردش اصله مفردش چیه؟ اصله و اصل هم توضیح داد که اصل یعنی چی؟ اصل این یعنی اساس هر چیز یعنی بنیه هر چیز یعنی فونداسیون هر چیز خب این کلمه پاک این کلمه پاک مثل درخت پاکه به چه شکل البته مثال خیلی زیباییه ولی قرآن کلش زیبایه ولی یک فهمیده بشه میگه این کلمه طیبه یعنی لا اله الا الله خودش اصله ولی این اگر اساس باشه بعدا شاخه های داره این اعمالی که بعدا زایده این کلمه هستند از این اصل گرفته شدند تو هر چقدر اصل تری داشته باشی شاخه های بیشتر و بهتری خواهی داشت سمره های بهتری خواهد بحث ما این نیست بریم دلوتر والفقه لغتن چرا لغتن میشه فتحه به خاطر اینکه از منصوبات هست از مفعولات هست الفقه لغتا الفهم فقه در لغت چه هست؟ بله فقه در لغت به معنی فهم میگن فلانی فقه نداره فقیه نیست یعنی نمیفهمه بله ومنه قوله در قرآن اومده لا يفقهون لا تفقهون چه؟ لا تفقهون هم اومده بله ما نفقه کثیرا مما ما نمیفهمیم بسیاری از آن چرا که تو میگویی یا شعیب لا نفقه کثیرا مما تقول شعیب بسیاری از آن را که میگویی ما نمیفهمیم پس فقه به معنی که هست؟ فهم هست لا يفقهون هم داریم نداریم؟ ها؟ بله بله ومنه قوله تعالی وحل العقدة من لسانی موسی گفت پروردگارا گره را از زبانم بکشا یفقه قولی تا سخن مرا بفهمند این یفقهو فعل مضارع است چون در جواب طلب اومده است مجبور شده است در اصل بوده نه ولی در جواب وحلل که امر هست اومده لذا مجزوم هست امروز خوندیم در نحو تا قول مرا بفهمند گره را از, از زبانم بگشا زبانم را فسیح گردان پس این معنای لغوی بود مال فقه فهم اما در اصطلاح و اصطلاحا در اصطلاح معرفت الاحکام شرعیت العملیه شناخت حالا این شناخت این دانستن این معرفت چی یقینی باشه چی زنی میگه شناخت احکامات شرعی شرعی عملی نه اعتقادی خودشون در شرح میاره دیگه من توضیح نمیدم اینجا به ادله جهت تفصیلیه با ادله تفصیلیشون نه ادله اجمالیشون متوجه هستید ادله تفصیلی یعنی هر حکمی رو همراه با دلیلش همراه با چیش با دلیلش توضیح میده و المراد به قولنا منظور از این که گفت در تعریف فقه گفتیم معرفة الأحكام الشرعية الأملية بأدلتها التفصيلية منظور از مراد چه هست؟ العلم والظن منظور از معرفت يعني چه؟ علم والظن لأن إدراك الأحكام الفقهية قد يكون يقينيا چون در کردن أحكام فقهي قاه مغي يقيني هست وقد يكون ظنيا وقاه و چه هست؟ ظني هست كما في كثير من مسائل الفقه همانطور که بسیاری از مسائل فقهی چنینند بله والمراد بقولنا اما منظور از این گفتمون در تعریف آوردیم الاحکام الشرعیه ما گفتیم شناخت احکام شرعی منظور از احکام شرعی الاحکام الملتقات من الشرع اون احکامات ما اولا را از چی گرفته ایم از شریعت گرفته ایم فخرج به الاحکام العقلیه با این قید احکام عقلی از تعریف خارج شدند پس شامل احکام شر... عقلی دیگه نمیشه پس فقه شامل احکام فلسفی نمیشه چون در تعریفش آمده است احکام شرعی نه اومده از احکام عقلی متوجه شدید خب کالوجوب و تحریم مانند واجب بودن حرام بودن فخرج به الاحکام العقلیه با این قید احکام شرعیه احکام عقلی از این تعریف شدند خارج شدند که معرفتی مانند شناخت ان الکل اکبر من الجزء کل بزرگتر از جزء خب این یک چیز عقلی هست این یک چیز چه هست این از تعریف فقه خارج شد این جز مسائل فقهی نیست این اینو باید در فلسفه و جای دیگه بحث کرد الاحکام العادیه و احکام عادی مثلا اینی که ما بگیم آقا در شبهای سرد و زمستانی شبنم می آید خب این, این دیگه ربطی به فقه نداره چون در تعریف فقه آورد که معرفت آورده بود که معرفت الاحکام شرعیه یا آورده بود معرفت الاحکام العقلیه یا آورده بود معرفت الاحکام العادیه چی آورده بود آورده بود احکام شرعی پس اینا چی میشن اینا میشن بیرون إذا كان الجو سهلا كان أو بعض السواق على لغتان وإتلوحان شداس أمين قلت شيء الناس تعريفه وتعريفه فقه لغتان وإتلوحان تعريف قلنا اون مبتداه این جواب الفقه لغتان و استلاحان ابو بکر اینو پرسید که چرا لغتا منصوبه خب چرا منصوبه شناخت چی لغتا بله از منصوباته تعریف الفقه لغتان اما والمراد بقولنا منظور از این که در تعریف گفته بودیم معرفت الاحکام شرعیتی العملیتی منظور از این که گفته بودیم العملی ما لا يتعلق بالاعتقاد آنچه که مربوط به اعتقاد نیست تو فقه در مورد نماز و زکات بحث میکنه در مورد وضو بحث میکنه در مورد مسائل اعتقادی بحث نمیکنه فخرج به ما يتعلق به اعتقاد از این قید از اینی که ما العملیه در تعریف فقه شاوردیم دیگه مسائل اعتقادی چون شدن با این قید رفتن خارج که توحید الله و معرفت اسمائه و صفاتی مانند توحید باری تعالی شناخت اسما و صفات باری تعالی فلا یسمى ذلك فقها في الاصطلاح در اصطلاح به عقیده فقه گفته نمی شود در اصطلاح البته خب والمراد بقولنا اما منظور از این قول ما به ادلتها التفصیلیه منظور از ادله تفصیلی ادله الفقه المقرونه بمسائل الفقه التفصیلیه ادله الفقه المقرونه بمسائل مسائل الفقه التفصیلیه منظور از این جمله ما که گفته بودیم ادله تفصیلی منظورش ادله فقه هستند که همراه با مسائل فقه هستند موقع گفتیم ادله تفصیلی پس اصول فقه خارج شد چون اصول فقه ادله اجمالی هستند ادله چه هستند اجمالی هست. موقعی که ما میگوییم الامر یفید الوجوب این یک دلیل کلی هست یک دلیل چه هست ولی این که مثلا حدیث اومده است که میگه لا وضوء لمن لم یذکر اسم الله این یک دلیل کلی نیست یک دلیل تفصیلی برای وضوع است برای چه هست؟ برای گفتن بسم الله برای وضوع این اینو میگن دلیل تفصیلی پس ادله تفصیلی ادله فقه هستن که همراه با مسائل فقه هستن پس با این قید خارج شد اصول فقه چون بحث در اصول فقه ادله اجمالی فقه هستن اونجا الثانی ما پس تا اینجای کار اومدیم به اعتبار مفرد اصول فقه رو تعریف کردیم اما از اینجا به بعد اصول فقه به این عنوان که یک لقبی مال این فن هست یک رشته مال علوم شعری هست میاد داره تعریفش میکنه الثانی به اعتبار کونه لقبا لهذا الفن المعین از این جهت میاد تعریفش میکنه که لقبی برای این رشته معین هست فیعرف بانه تعریفش تونین هست از این جهت علمون یا بحثو ان ادلت الفقه الاجمالیه علمی هست اصول فقه بحث می از ادله اجمالی فقه این اجمالیه صفت ادله هست تعریفش چنین هست علمی هست اصول فقه بحث میکند از ادله اجمالی فقه دیگه نمیاد تک تک بگه که آقا دلیل وضو اینه مال فلان اونه مال به شکل کلی بحث میکنه به شکل چی بحث میکنه که آقا امر وجوب میرسونه نهی، تحریم میرسونه از این مسائل نمیدونم نکره برای عام هست فلان برای فلان هست خب پس از ادله اجمالی فقه بحث میکنه و کیفیت الاستفاده منها و کیفیت و روش استفاده از ادله رو به ما یاد میده که ما چطور از ادله استفاده کنیم که ما چطور از ادله چکار کنیم و حال المستفید و اونی که داره استفاده میکنه چه حالتی داشته باشه و اونی که داره استفاده میکنه چه حالتی داشته باشه هر کسی میتونه از این ادله استفاده میکنه. پس تعریف بسیار زیبا اما شرحشو میده این حالت مستفید مستفید کسی که استفاده میکنه اسم فائل هست از استفاده یستفادو نه استفاده یستفیدو فهو مستفیدون اسم چه هست مستفید کسی که استفاده میکنه از ادله مقصورشمون مجتهد هست فالمراد بقولنا الاجمالیه منظور از این که گفتیم اجمالیه ما در تعریف میگه گفتیم علمی هست که یبحث فی الادله الفقه الاجمالیه منظور از اجمالیه چه هست القواعد العامه منظورش قواعد کلی هست قواعد عمومی هست مانند این قوله الامر للوجوب امر وجوب میرساند و النهی للتحریم و صحت تقتضی النفوذ مثلا این قاعده کلی هست صحیح بودن اقتضا چی میکند اجرا رو نافذ بودن رو فخرج به الادله التفصیلیه ادله تفصیلی از این تعریف خارج شدن از این قید خارج شدن فلا تذكروا في اصول الفقه الا على سبيل التمثيل للقاعده میگه مسائل فقهی در اصول فقه بحث نمیشن مگر بس سبیل مثال مگر جایی که مثال نیاز باشه مگر جایی که چی نیاز باشه مثالی که شرح بدن قاعده ای رو زمانی که بخواهند یک قاعده اصولی رو شرح بدن امثله فقهی میارن امثله تفصیلی میارن ولی جای مسائل تفصیلی در اصول فقه نیست اصول فقه از قواعد کلی گپ میزند از قواعد اجمالی گپ میزند والمراد بقولنا منظور از این قول که در تعریف آورده بودیم و کیفیت الاستفاده منها معرفتون كيف يستفيد الأحكام من أدلتها بدراسة أحكام الألفاظ ودلالاتها من عموم وخصوص وإطلاق وتقييد وناسخ ومنسوخ وغير ذلك فإنه بإدراكه يستفيد من أدلة الفقه أحكامها خب میگه و منظور از این گفته ما که و کیف الاستفاده منها منظور ما چی بود شناختی که چطور فایده میبرد احکام رو از ادلهشون چطور میگیرد احکام رو از چیشون از ادلهشون با دراست دراست یعنی تدریس درس بررسی کردن خوندن با دراست احکام الفاظ با یادگیری احکام الفاظ و دلالت شد این احکام گاهی موقع عمومی هست عدل این الفاظ گاهی موقع چی هست عمومی هست گاهی موقع احکام چی هست خاص هست گاهی موقع مطلقن گاهی موقع مقیدن گاهی موقع ناسخ هستن و گاهی موقع چی هستن منسوخ هستن اینا رو میاد به انسان به آموزش میده اینا رو میاد چکار میکنه آموزش میده موقعی که اینا رو آموزش گرفت اون موقع کیفیت استفاده رو چیکار میکند بلد میشه فانه به میگه شخص با درک اینها با درک این الفاظ با درک این مسائل یستفید من ادله الفقه احکامها احکام رو چکار میکنه از ادله فقهی میگیره پس شخص با شناخت با شناخت این قواعد احکام رو از ادله فقه استنباط میکنه پس شخص با درک و یادگیری قواعد اصول فقه احکام فقهی رو از ادله فقهی کار میکند؟ برداشت میکند و استخراج میکند المراد به قولنا اما منظور از قول ما و حال المستفید حال مستفید معرفت حال المستفید و هو المجتهد انسان حال مستفید شناخته میشه که همون مستفید که هست چه کسی استفاده میکنه از ادله و احکامات رو استخراج میکنه وهو المجتهد سمي مستفيدا چرا بهش مستفيد میگن؟ مسلم است لأنه يستفيد بنفسه الأحكام من أدلتها چون میگیرد این شخص احکام رو از ادله احکام رو چکار میکند؟ استفادهشون میکند شون میکند لبلوغه مرتبه الاجتهاد به خاطر این که به مرتبه اجتهاد رسیده به منزله اجتهاد رسیده فمعرفت المجتهد و الاجتهاد و نحو ذلك یبحثو في, فی اصول الفقه میگه شرایط اجتهاد حکم اجتهاد و, و اشیاء دیگه مرتبط به این مسئله هستند اینا در چه کتابی در چه علمی بحث می شود در اصول فقه پس کسی که میخواد حالات مجتهد رو بداند این که اجتهاد کردن چه حکمی دارد مسائل مرتبط به اجتهاد رو اینا همشون در چه بحث میشن؟ در اصول فقه بحث میشن فائده تو اصول فقه اما فائده اصول فقه این اصول فقه علم جلیل القدری اصول فقه علمی گرانقدر گرانقدر بالغ الاهمیه بزرگ اهمیت غزیر الفائده فائده بسیار زیاد با فائده بسیار زیاد فائدته فائده علم اصول فقه چه هست ها فوائدشو اینجا میگه میگه فائدته فائده اصول فقه التمکن من حصول قدرت یستطیع بها استخراج جلب احکام شرعیه من ادلتها على افوس سلیمه چه تعریفی زیبا میگه قدرت تمکن بر حاصل شدن قدرتی که ببینید تمکین بر حاصل شدن قدرتی که بتواند به وسیله آن قدرت به وسیله آن توانایی خارج کند احکام شرعی رو از ادلهشون بر شیوهی صحیح بر صحیح پس فائده علم اصول فقه این هست که شخص تمکن می داره تمکن داره قدرت داره ملکه داره که حاصل کنه توانایی رو که به وسیله اون توانایی استخراج میکنه احکام شرعی رو از شد استخراج میکنند احکام شرعی رو از چیشون از ادلهشون بر روشی صحیح بر منهجی سالم این فائدهش هست پس اگر کسی این علم داشته باشه به عبارتی ساده به شیوهی درست میتواند احکام شرعی رو از ادلهشون استخراج کنه جان؟ اصوص یعنی بر اساس بر شیوه مجهوله علا اسس سلیمه چی میگه؟ چی میگن مجروره علا اومده نه علا اسوس سلیمتن سلیمتن صفت اسوسه و اول من جمعه و اول شخصی که علم اصول فقه رو به شیوه تعلیف در آورد كفن مستقل مانند فني مستقل الامام الشافعي محمد بن إدريس محمد ابن إدريس رحمه الله تعالى ثم تابعه العلماء في ذلك سپس بعد از علماء ديگه دیگه او را پیروی کردند یعنی فالفوا فيه التعاليف تعاليف جمع تعاليف هست تعاليف ها نوشتن المتنوعه تعاليف های متنوع ما بين منثور ومنظوم ومختصر ومبسوط حتى صار فنا مستقلا میگه تعلیف های متنوعی به شکل نصر مختصر مبسوط مبسوط یعنی يعني ضد مختصر است یعنی يعني گسترده تا اینکه این علم تبدیل به یک فن مستقل شد دارای کیان و ویژگی های خاص خودش پس این درس اولمون بحث اصول فقه بود زیبا مختصر و مفید تعریفش گردن ممیز ممیزاتی یعنی دارای ویژگی های خاص خودش یعنی این علم اصول فقه مشخصه های خاص خودش داره یک علمی کاملا مستقل است با ویژگی های خاص